الحمد لله الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي جعل الله لنا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أما بعد أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما ندوغ تكفوة الإسلام بعد أن الله سبحانه وتعالى نقول تكيا رحمنا ما من تميويت محمد صلى الله عليه وسلم kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia man amila salihan wa waman asaa fa'alayha yeyote mwenye kufanya wema basi anajifanyia mwenyewe waman asaa fa'alayha na yeyote yule atakayefanya uovu atakayefanya ubaya basi anajifanyia mwenyewe wama rabbuka biballamin lilabid na wala hana mola wako sifa ya kuwadhulumu waja wake Allah ametakafika kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana sifa kwa dhulumu wake Atakifanya wema basi wema wake atalipwa na atakayefanya uovu basi uovu wake atalipwa kwa hiyo jua ewe muumini ewe muislamu amali yoyote yenye kuifanya malipo ya amali hiyo ni yenye kurejea wewe mwenyewe tupo ndani ya hutuba ya mwanzo hutuba yetu leo itazungumza baada ya hijra Allah subhanahu wa ta'ala anamkumbusha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi pale palipomwambia wa idh yamkuru ladina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkumbusha mtume sallallahu alaihi wasallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru nakumbuka pale walipokufanyia vipindi makafiri liuthbituka wakufunge au yaktuluka au wakuue au yukhrijuka au wakufukuze wakutoe wayamkuruna wayamkuru Allah wakiwa wanafanya vitimbi na Allah anawafanyia vitimbi wallahu khairul makirin na Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora wa vitimbi hizi ni katika aya za Madina tayari mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafanya tukio la hijra kuhama kutoka maka kwenda Madina Allah subhanahu wa ta'ala anamkumbusha hali ile ya nyuma kumbuka kipindi kile ambacho makafiri wanafanya kila aina ya vitimbi wanafikiria wakufunge wanafikiria au wakuue au wakufukuze wakati mtume sallallahu alaihi wasallama yuko maka makuraishi walikuwa ni kizuizi cha dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallama mtume ambaye amekuja na dini ambayo ndio ije kushinda nidhamu nyingine zote za kibinadamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha alkafirun yeye ndo Mwenyezi Mungu ambaye amemtuma mtume wake bilhuda akimpatia mwongozo wa dini alhaq na dini iliyokuwa sawasawa mfumo wa sawasawa kamjeni yote liudhhirahu ala dini kulli ili ije kushinda dini nyingine zote ili ije kushinda mifumo mingine yote wala ukari halikafirun hata kama makafiri watachukia sasa makafiri ndani ya maka kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam wanafahamu sera zake wanafahamu mambo yake mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuja kuja kupindua mambo yao wakawa wana bunge lao wanakutana wanafanya shura bunge hili likiitwa Darun Nadwa walikuwa kukutana vigogo wa mji wakipanga namna gani ya kuweza kuzuia dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakipanga namna gani ya kumzuia mtume na kila anachokizungumza miongoni mwa mipango yao walipanga mtume sallallahu alaihi wasallama wamfunge wakapangilia mtume sallallahu alaihi wasallam wamuue wakafikiria mtume labda wamhamishe kutoka mji mji wake wampeleke mji wa mbali kabisa wakafanya zikiri ya Allah akageuza zikiri vyao hawakuambulia isipokuwa waliambulia patupu sasa Allah subhanahu wa ta'ala anakuja kumkumbusha mtume wake sallallahu alaihi wasallama wakati uko Madina ana serikali kumbuka lile tukio kumbuka hali za nyuma zilizopita khutba inazungumza baada ya hijra baada ya hijra mtume sallallahu alaihi wasallama hijra hii ndio iliweka mpaka kwa mtume na wafuasi wake hijra ilikuja kuweka mpaka baina ya unyonge na utukufu baina ya udhalili na ushindi mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa maka alikuwa ni dalili yeye na masahaba zake safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika tawafu akitufu baina safa marwa anatufu ila hali mabwenyenye wa kikuraishi wamekusanyika hapo wakawa kimuona mtume sallallahu alaihi wasallam waenda safa na marwa wakaanza kumzungumza mtume vibaya huyu adai katika utume huyu adai kada huyu adai kada kaja kutugombanisha kada kaja wakawa wanasema mambo mengi sana ya kumkera mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alitukia mwisho akashindwa kuvumilia akawafuata na kuambia qad ja'akum nimekuja na kichinjwa hapo wote mtawachinja wanafahamu mtume asemi uongo wanafahamu mtume sallallahu alaihi wasallam adanganyi basi wakawa na imani pale pale kwamba aliyosema huyu ni makubwa na atakuja kufanya kweli mmoja kati yao akaanza kuamsha zile njia kwa nini mnamwacha mtu anakuambia neno baya kama hili wakampiga mtume sallallahu alaihi wasallam swaiba yake anakuja anamwona mtume sallallahu alaihi wasallam anapigwa naye akaingilia kumwami mtume naye akapigwa hizi ndio hali za mtume na masahaba zake wakiwa katika ardhi ya Makka wakina Bilal bin Rabah kwa misimamo ya Kiislamu wakateswa wakiwa wapo Madina wakiwa wanasimuliana aina ya madhila yaliyowakuta au akiwa na baadhi ya maswahaba kila mmoja alikuwa akizungumza lake mimi nilifanywa hivi mimi nilifanywa hivi mimi nilifanywa vile mmoja katika maswahaba akasema nyinyi hamjafanywa kama nilivyofanywa mimi akanyanyua nguo yake akaonyesha mgongo wake kovu ambayo alifanywa maka mtume akaja akaishi miaka kumi akafa kaja Abubakar akaishi miaka miwili katika utawala wakati wa Omar anaonyesha kovu la maka baadhi watu wa, wa, wa tarehe watuambia kuvile bado liko ni hatari hijra ndiyo ambayo imekuja kuonyesha hijra ndio imekuja kuonyesha utofauti baina ya waislamu wanapokuwa chini ya nidhamu za kikafiri na wanapokuwa chini ya nidhamu na utawala wa Kiislamu maka nidhamu ya kikafiri makafiri ndio wanapanga wanapangua kwa hiyo walikuwa ni waislamu kwao ni tatizo lakini hali ilivyokuwa Madina hali kwa tofauti waislamu wakawa na iza wakawa na utukufu wao ndo wakawa wakisimamia ulimwengu Mtume الله عليه وسلم kuhamia Madina haikuwa ni kimbizi bali aliyama Madina kwenda kusimamisha serikali ya mwanzo ambayo kiongozi ni mtume na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema eh kana banu israila tasusuhumul anbiya wana wa israeli wanasiasa wao walikuwa ni manabii kullama halaka nabii khalaqa nabiyya anapoondoka mtume huyu huja mtume mwingine wa innahu la nabiyya ba'di lakini baada yangu mimi hakutakuwa na mtume tena watatakunu khulafa fatuktiru watakuja watawala wanasiasa ambao ni makhalifa watakuwa wengi maswahaba akauliza kwa mata amuruna ya rasulullah unatuamrisha nini ni hizo tunakaambia akaambia fugi bayatul awwal fal awwal mpeni kiapo cha utiifu mmoja badala ya mwingine kuanzia kipindi hiko maswahaba serikali ya Islamu iliendelea kuwepo katika mgongo wa ardhi akiondoka khalifa huyu anakuja khalifa huyu akiondoka abubakar ni ni, ni Omar ni Omar akiondoka Omar ni Uthman Uthman ni Ali Ali ni Muawiya Muawiya Yazidi wengine wanasema sio khalifa kwa sababu alichukua kimabavu na dhulma na wengine lakini tarehe ya Uislamu haikupatikaniwa tena baada ya hapo kutawaliwa na sheria kinyume na sheria za Allah isipokuwa mpaka mwaka 1924 ambayo dola hiyo iliangushwa kwa Istanbul Uturuki eh sawa na mwaka 1432 dola Islamu iliangushwa waislamu karejea hali ile ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkumbusha mtume wake wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liuthbituka au yakhrujuka au yaktuluka au yukhrijuka leo manufaa ya hijra hayapo waislamu tunateswa tunadhulumiwa tunauawa kila kona mwenye silaha yake kitaka kujaribia basi mko waislamu umma waislamu kwa umma dhalili mpaka watu ambao wasiokuwa na sura katika ulimwengu huu mabuza leo wanawaua waislamu katika Bama watu ambao hawana hata tarehe hawana historia yote leo tumekuwa tukichezewa damu yetu mpaka na watu madhalimu ile faida hii haipo tena والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى tupo katika hutuba ya pili ambayo ni mwendelezo wa hutuba ya awali hutuba yetu ni baada ya hijra tumeona hali za waislamu walivyokuwa wakiwa maka lakini baada ya hijra hali hii ilibadilika ilibadilika zaidi ya kubadilika licha tu waislamu walikuwa ni watukufu lakini waislamu wao ndio walikuwa wako mbele katika kuhifadhi mali heshima usalama kutokana na sheria tukufu ya Islam namna ilivyokuja kumaliza masuluhisho na matatizo ya wanadamu Uislamu umekuja kumaliza matatizo yote ya wanadamu ndio una masuluhisho ya matatizo yao kuanzia matatizo ya kiuchumi ya kisiasa ya kielimu matatizo ya kila sampuli unayoyajua wewe Uislamu umekuja kuyamaliza lakini pia ifahamiki waislamu ndio umma pekee uliokuwa umeendelea kiteknolojia na kitakafa ya kimaendeleo na kimanufaa kipindi ambacho waislamu tuna utawala tuna serikali waislamu walikuwa watu wa mwanzo mpaka kuvumbua saa ya alam saa hii ya alam kutengeneza alam kwenye saa hii waislamu ndio watu wa mwanzo baada ya wataalamu kutengeneza saa ikapelekwa kwa halifa wakati makao ya khilafa ni Baghdad halifa akataka saa ile ikategwe katika jumba la malkia Uingereza wakati wa mkutano wao saa ikapiga alama wazungu walikimbia kupitia majirishani ni wageni hawana wanachokitambua katika taaluma aina yote kipindi hiko lakini waislamu ndio wa mwanzo kutengeneza meli zile zinazozamia chini ya maji vitaji hivi nyangumu meli zile zinazozama chini ya maji ni waislamu wakati wa khilafa ya Muawiya waliendelea kitaaluma waislamu miongoni mwa sababu za kujua kwamba umma wa Islam ndio uliendelea kitaaluma vyuo vya Kiislamu katika ulimwengu wa Kiislamu vina miaka takriban alfu na ukizungumza Baghdad ukizungumza Damascus ukizungumza wapi vina miaka vinazeeka yani miaka ya watu wanakufa tazama hivyo vya wazungu la wazungu wamekuja kuonekaniwa baada ya mwaka elfu moja na mia nane mapinduzi ya viwanda Ulaya ndio akaanza kuonekaniwa katika ulimwengu lakini umma wa islamu ulikuwa umeendelea kitaaluma kiteknolojia wanasayansi wengi ni waislamu baada ya hijra matunda ni mengi yalionekaniwa lakini leo tunu la hijra halipo kwa sababu hijra ndiyo mpaka baina ya ukafiri na Uislamu baina ya serikali ya Kiislamu na serikali ya kikafiri upande huu ni serikali ya kikafiri ya maka upande huu ni serikali ya Kiislamu Madina baada hapo Waislamu wakaendelea karne na karne wakitawaliwa na uislamu baadaye dola imeanguka tumerejea maka leo leo umma wa Islamu umerejea maka tafanya nini kama umma wa Islamu leo visa kama hivi imekuwa ni visa ambavyo tunasimuliwa kama historia kama tunavyosimuliwa uhuru wa Tanzania basi kila mmoja ah, baada hapo kila mmoja kuvuta kitu vyake hala habari imeisha lakini visa vyote katika umma wa Islamu ni visa ambavyo Muislamu anatakiwa atoke na mazingatio na cha kufanya kutokana na kisa hiko. Tukio la hijra tunatakiwa umma wa Islamu litu lituelekeze namna gani ya kuweza kufanya mabadiliko katika ulimwengu huu. Mtume الله عليه وسلم alikuwa mwenyewe katika ardhi ya Maka, akakimbia mji, akaenda katika jabali, akaenda katika mlima kule Jabal Hira akakaa na kukaa baadaye akakuwa wahi baada ya Mungu zatu wahi akawarejelea watu wake akiwafikishia ujumbe wa islamu mtume akaanza kufanya harakati za kimabadiliko na harakati hizi matunda ya harakati hizi ni hijra tunaambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ni ruwaza njema tumuigize mtume sallallahu alaihi wasallam wakati uko maka ametawaliwa na makafiri ni mnyonge wanaharakati wake wanateswa hali ni ngumu kwa wanadamu kiujumla lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya harakati mpaka akaweza kusimamisha serikali ya kwanza Madina leo umma wa Islamu baada ya kushimuliwa vita hivi vya hijra tuamke umma wa Islamu unadhulumiwa hii haitaji hata tochi kila mtu yuwaona kwanza mashariki ya kati magharibi kila kona katika mgongo wa dunia waislamu watu madhalili Sham leo ni mwaka takriban wa tano mpaka unaelekea wa sita watu wanamwaga tu damu za Waislamu Russia anajaribisha silaha zake mpya ambazo hajawahi kujaribisha anajaribisha katika mgongo wa Waislamu atokea mtu asema ah mambo yao tu wale wenyewe lakini damu tukufu ya Kiislamu tume asema la kizala ka'ba ahwan inda Allah min iraqati dami mriin muslim mtume anasema akija alkaaba kuondolewa ile mbele ya Allah kufutwa kabisa isiwepo ni jambo sahali kuliko damu ya Muislamu damu za Islam zinamwagwa Iraki eh Bama tuona mashehe leo wanavyodhalilishwa wapo katika majela kila kona katika mungu ardhi kwa hiyo umma wa Islam baada ya kusoma kitabu cha Hijra baada ya kupata mazingatio yaliyokuwemo tuamke pamoja na wanaofanya kazi usiku na mchana kuisha maisha ya Kiislamu tusinyoshe mguu mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyosha mguu alifanya harakati hata alipoanza ahame akaama upande opposite wakati anaelekea Madina akaenda opposite direction akaelekea upande mwingine ambao si Madina ni katika mzunguko wake ule wa kujikwamua na mbinu na mipango makafiri na sisi tuamkeni tufanye harakati katika mzunguko wetu wa kibinadamu intansurullaha ينصركم ويثبت أقدامكم كم تنصر الله بس الله تعالى نصرنا نيني نا أتكم أكنشين كتك أرض إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله وأزواجه رضوان الله عليهم أجمعين اللهم ارفع رايتنا وحقق غايتنا وانصر اللهم دعوتنا وأقم دولتنا وهيئ لنا قائدا عادلا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بك نستعين فارزقنا التمام التوكل عليك ولا تجعل للكافرين على المسلمين سبيلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون